Ça c'est trop marrant. Uma vez traído. Ramera Matrai, Humara Trai, Chacha Mala Matrai, Sakiza Mapai, Mwana Kaya Pena Mukupesa Yandu Gumbu Gumbu Kaya Yandu Pena Mukupesa